Evangelija pagal Morkų. Jėzaus Kristaus Dievo Sūnaus Evangelijos pradžia. Kaip pranašo Izaijo parašyta, štai aš siunčiu pirmą tave savo pasiuntinį, kuris nuties tau kelią. Tyruose šaukiančiojo balsas, taisykite viešpačiui kelią, ištiesinkite jam takus. Taip pasirodė dykumoje Jonas. Jis krikštijo ir skelbė atsivertimo krikštą nuodėmėms atleisti. Pas jį traukė visa judėjos šalis ir visi Jeruzalės gyventojai. Jie išpažindavo nuodėmės ir buvo jo krikštijami Jordano upėje. Jonas vilkėjo kupranugario Vilnų apdaru, o strėnas buvo susijuosęs odiniu diržu. Jis valgė skirius ir lauko medų. Jis skelbė, Po manęs ateina galingesnis už mane. Aš nevertas nusilenkęs atrišti jo apavo dirželio. Aš jūs krikštijau vandeniu, o jis krikštis jūs, šventąją dvasę. Tomis dienomis atėjo Jėzus iš Galilėjos Nazareto ir Jonas jį pakrikštijo Jordane. Vos tik išbridęs iš vandens, Jėzus pamatė prasiveriantį dangų ir dvasę, tarsi balandį nusileidžiančią ant jo. Ir iš dangaus pasigirdo balsas. Tu mano mylimasis sūnus, tavimi aš geriuosi. Netrukus dvasia jį paakino nukeliauti į dykumą. Jis praleido dykumoje 40 dienų šėtono gundomas, buvo kartu su žvėrimis ir angelai jam tarnavo. Kai Jonas buvo suimtas, Jėzus sugrįžo į Galilėją ir ėmė skelbti Dievo evangeliją, kad atėjo metas ir prisiartino Dievo karalystė. Atsiverskite ir tikėkite evangeliją. Eidamas palei Galilėjos ežerą Jėzus pamatė Simoną ir Simono brolį Andriejų, metančius tinklą į ežerą, mat jie buvo žvėjai. Jėzus tarė, eikite paskui mane aš padarysiu jūs žmonių žvėjais. Ir to jau palikę tinklus juodu nuėjo su juo. Paėjėjęs truputį toliau jis pamatė Zebedėjaus sūnų Jokūbą ir jo brolį Joną valtyje betaisančius tinklus. Toj pat pasišaukė ir juos. Palikę savo tėvą Zebedėjų su samdiniais valtyje, jie sekė paskui jį. Jie atvyko į Kafarnaumą, Ir netrukus šabo dieną, nuėjęs į sinagogą, Jėzus pradėjo mokyti. Žmonės stebėjosi jo mokslu, nes jis mokė kaip turintis galę, o ne kaip rašto aiškintojai. Jų sinagogoje tada buvo netyrosios dvasios apsėstas žmogus. Jis ėmė šaukti. Ko tau iš mūsų reikia, Jėzau Nazarėnai? Gal atėjai mūsų pražudyti? Aš žinau, kas tu esi, Dievo šventasis. Jėzus sudraudė jį, nutilk ir išeik iš jo. Tuomet netiroji dvasia pradėjo jį tasyti ir baisiai šaukdama išėjo iš jo. Visi didžiai nustebo ir klausinėjo vienas kitą, kasgi čia, naujas mokslas su gale, jis netgi netirosioms dvasioms įsakinėja ir tos jo klauso. Gandas apie jį greitai pasklido po visą Galilėjos šalį Išėjęs iš sinagogos, Jėzus su Jokūbu ir Jonu iškart nuėjo į Simono ir Andrėjaus namus. Simono uošvė gulėjo karščiuodama ir jie to jau apie tai jam pasakė. Jis priejas pakėlė ją už rankos, karštis paliovė ir jį galėjo jiems patarnauti. Atėjus vakarui, kai saulė nusileido pas Jėzų, buvo sugabenti visi ligoniai ir demonų apsistieji, Visas miestas buvo susirinkęs prie durų. Jis išgydė daugelį sergančių įvairiomis lygomis, išvarė daug demonų. Ir neleido demonams kalbėti, nes jie žinojo, kas jis. Labai anksti dar neprašvitus, Jėzus atsikėlęs, nuėjo į negyvenamą vietą ir tenai meldėsi. Simonas ir jo draugai nusekė iš paskos ir suradę jį pasakė, visi tavęs ieško. Jis atsakė, eikime kitur, į gretimus miestelius, kad ir ten skelbčiau žodį, nes tam esu atėjęs. Ir keliavo po visą Galilėją, skelbdamas žodį jų sinagogose ir išvarinėdamas demonus. Pas jį atėjo raupsuotasis ir atsiklaupęs maldavo. Jei panorėsi, gali mane padaryti švarų. Jėzus pasigailėjęs jo, ištiesė ranką, palėtė jį ir tarė, noriu, būk švarus. Tu jau patraupsai pranyko ir jis tapo švarus. Jėzus liepė jam tu jau pasišalinti ir smarkiai prigrasino. Žiūrėk, niekam nieko nepasakok. Eik pasirodė kunigui ir už pagijimą paukok Mozės įsakytą atnašą kaip liudijimą jiems. O šis bekeliaudamas pradėjo taip plačiai skelbti ir skleisti įvykį, jog Jėzus nebegalėjo viešai pasirodyti mieste. Jis laikėsi už miesto, negyvenamose vietose, bet žmonės iš visur rinkosi pas jį.